Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Kolovoz je 1934. godine. U provinciji Jiangxi na jugoistoku Kine snage Kuomintanga, nacionalne stranke kojima zapovjeda general i predsjednik Kine Chiang Kai-shek, privode kraju operaciju okruženja onoga što se naziva sovjet u Jiangxiju, područje pod vlašću Kineske komunističke partije. Kuomintang je nakon kratkog savezništva s komunistima 1927. pokrenuo akciju njihovog uništenja. U kolovozu 34. činilo se da se ta akcija privodi kraju. Snage Kuomintanga okružile su Sovjetu Jiangxiu i potpuno ga ocikle od ostatka Kine. U kolovozu vodeći ljudi vojnog krila Sovjeta Chu De, Bo Gu, Chu Enlai i predstavnik Kominterne Otto Braun sastali su se kako bi odlučili kako dalje. Svo četvoro usaglasilo se oko toga da Sovjet treba napustiti. Pitanje je bilo samo kako to učiniti. Na kraju je odlučeno da će se povlačiti prema jugozapadu i da će povlačenje početi što prije. U rujnu komunističke trupe dobile su nalog da se spreme za brzi polazak. Na čelu operacije bio je čuvan lai, Udarne snage podijeljene su u dva korpusa, prvi i treći i njima su zapovjedali Lin Biao i Peng Duhai. Lin je imao oko 15.000 vojnika, Peng 13.000. Svaki korpus imao je oko 9.000 pušaka, svaka je u prosjeku imala 100 metaka, dva topa, 30 minobacača i oko 300 strojnica. Svaka strojnica imala je između 500 i 600 metaka. Sve u svemu, svaki je korpus bio opremljen za desetak minuta žestoke borbe. Borbene trupe bile su samo manji dio ljudi vezanih u Sovjetu Jiangxiju. Jonathan Jonathan Spence u knjizi Potraga za modernom kinom piše. Zapovjednu kolonu s članovima Centralnog komiteta obavještajnim stožerom, kadetima i malenom protuzrakoplovnom jedinicom slijedila je opskrbna kolona s još više partijskog i upravnog osoblja, poljskim bolnicama, zalihama srebrnih poluga koje je pažljivo nagomilala komunistička partija, nešto strojeva za izradu jednostavnog oružja i streljiva te stiskarskom opremom i pamfletima sa stotinama nedavno unovačenih nosača, te dvije kolone bile su spore i teške za pokret i sastojale su se od 14.000 ljudi, a njih samo 4.000 moglo se smatrati borbenim trupama. Tri manja i slabije opremljena korpusa branila su bokove i pozadinu kolone i sve to činilo nekih 80.000 tisuća ljudi. Svaki je nosio sa sobom sljedovanje riže i soli za dva tjedna. U te dvije kolone bilo je oko 35 žena, uključujući i drugu ženu Mao Tse-tunga, He Jen, koja je bila trudna, i četvrtu ženu Zhu Dea, mladu seljakinju. Od tri prijašnje džuve žene prve je umrla na porođaju, drugu je ubio jedan ratnički vođa, treću je pogubio Kuomintang. Maovu prvu ženu, Yang Kai-hui, također je uhapsio i pogubio Kuomintang. Ali većina žene i njihove djece morali su biti ostavljeni u Jiangxiu. To će skupo koštati sve njih kada Kuomintang zauzme to područje. Iza kolona koje su krenule u proboj iz Djengšija ostalo je još i 28 tisuća vojnika. Njih 20 tisuća bili su ranjenici. Njihov je zadatak bio da ostanu i nastave gerilsku borbu. Među njima je bio i Mao Tse Tan, mlađi brat Mao Tse Tunga. On će, kao i većina tih ljudi, poginuti kada je Kuomintang zauzeo to područje. 20. listopada 1934. komunističke snage krenule su u proboj. Tako je počelo ono što se u kineskoj povijesti naziva dugi marš, put koji će trajati 370 dana i biti dug 9000 km. Kineska komunistička partija jedva će preživjeti taj marš. Iz njega će kao neupitni prvi čovjek kineski komunista izaći Mao Tse-tung. 14 godina nakon početka tog marša, Mao Tse-tung popeće se na vrata nebeskog mira u Pekingu i proglasiti stvaranje Narodne republike Kine. Odmah na početku dugog marša zadan je ritam napredovanja. Četiri sata se hodalo, četiri sata odmaralo. U biografiji Mao Tse-tunga Jonathan Spence napisat će da je dugi marš bio noćna mora smrti i boli. Na početku sve se činilo lako. Crvena armija Kineske komunističke partije i njezina pratnja probili su prvi, drugi i treći obruč Kuomintanga. Onda su naišli na četvrti obruč, smješten na rijeci Zhang. Philip Short u biografiji Mao Tse-tunga piše. Bitka je trajala više od dva tjedna, od 25. studenoga do 3. prosinca. Kada je završila, Crvena armija izgubila je između 15 i 20 tisuća borbenih trupa. Dezertiralo je oko 40.000 pričuvnih trupa i nosača. Od 86.000 muškaraca i žena koji su krenuli na put u listopadu, nije ih ostalo više od 30.000. Kolona s prtljagom koja se protezala 70 km, zmijoliki levijatan koji je, kako je to kasnije rekao Mao, više nalikovao operaciji preseljenja kuće nego vojsi na maršu, slomljena je na rijeci Sjang. Uredski namještaj, strojevi za tiskanje, partijska arhiva, generatori, sve što su komunisti skupili tijekom trogodišnje vlasti na području većem od Belgije i što je bilo mukotrpno prenošeno na leđima nosača preko stotina kilometara planinskih putova i rižišta, sada je bilo ostavljeno u blatu i pobacano po obroncima brda. Bila je to katastrofa na koju nisu bili pripremljeni ni najflegmatičniji zapovjednici Crvene armije. U listopadu napuštena je baza koju su godinama gradili. Sada je bilo izgubljeno i dvije trećine njihove vojske. Plan je bio da se iz Jiangxia krene u Hunan, ali tamo su se okupljale trupe Kuomintanga. Obavještene procjene govorili su o 300 tisuća čanke šekovi trupa koje su bila rasporađene kako bi se spriječio put na sjever, a s istoka su se približavale i trupe lokalnih ratničkih vođa. Prijedlog novog odredišta došao je od Mao Tunga, koji od 1932. nije imao važnu ulogu u odlučivanju o vojničkim stvarima. On je predložio da se ne krene prema bogatim provincijama, gdje ih i onako čeka kuomintanška vojska, već da je spas u siromašnim i teško dostupnim dijelovima Kine. Ostaci Crvene armije i kineski komunista krenuli su u Guizhou. Philip Short piše. Guizhou je tada, a prije toga i stoljećima, bio jedna od najsiromašnijih kineskih provincija. U 30. godinama 20. stoljeća sela su bila natopljena opiumom. ljudi nepismeni i tako osiromašeni da su obitelji posjedovale samo jedan par hlača. Djevojčice su se ubijale nakon rođenja. Dječaci prodavani trgovcima robljem koji su ih preprodavali u bogatim područjima u obalu. Ali bilo je to i područje prirodnih ljepota. Krajulik koji se otkrivao pred crvenom armijom dok je marširala na zapad, bio je kao da je preslikan s nekog svitka iz razdoblja dinastije Ming, na kojem se prikazivao fantastični krajobraz. Taj je krajolik lokalna poslovica ovako opisivala. Svaka tri dana kiša, svaka tri lija, lije kineska mjera za dužinu, ekvivalent oko pola kilometra, planina. Marš preko Guizhou-a ovako opisuje Philip Short. Vojnici su se sjećali samo napora na tom putovanju. Penjali smo se uz planinu tako strmu da si mogao vidjeti samo potplate čovjeka ispred sebe, prisjetio se jedan vojnik. Stigle su vijesti niz kolonu da je naša prethodnica naišla na liticu i da moramo prespavati tu gdje jesmo i nastaviti s putem sutra ujutro. Zvijezde su bile nalik na kamenje od žada postavljeno na crnoj zavjesi. Mračni vrhunci nadvijali su se nad nama poput prijetećih divova. Činilo se kao da smo na dnu bunara. Litica, poznata u tom području kao stijena boga groma, imala je jednu stopu široke uklesane kamene stepenice. Bilo je prestrmo da bi se ranjenici prenosili na nosilima. Morali su biti prenošeni na leđima. Mali je predah nastupio kada se crvena armija probila u bogatije gradove Guizhou i tamo popunila zalihe. U jednom od njih, u Zunju, je u siječnju 1935. održana konferencija na kojoj se Mao ponovno vratio u vrh vojne strukture. Bio je to početak njegovog ponovnog uspona. Više nikada neće izgubiti moć. U Zunju Mao je uspio slomiti moć Ota Brauna, predstavnika Kominterne. Predah nije dugo trajao. Kuomintang i lokalne ratničke vođe nastavile su progon Crvene armije i njezine pratnje. Dugi marš nastavio se na zapad. Jonathan Spence piše. Uslijedio je mučan marš preko planinskih vrhunaca velikog snijega, tijekom kojeg su maova bolesnog od malarije koja se stalno vraćala morali nositi u nosiljci. Lin Biao je pretrpio niz nesvjestica od rijetkog zraka, a mnogi su vojnici dobili promrzline zbog kojih su im morali biti odsječeni ili stopalo ili noga. Proganjani od tibetanskih trupa, povremeno bombardirani od zračne sile Kuomintanga i penjući se preko terena viših i od 5000 metara, trupe dugog marša na koncu su 12. lipnja 1935. stigle u Mogong, grad u sjevernom Sečuanu. Broj trupa koje su krenule na marš sada je bio prepolovljen. Sečuanu trupe dugog marša spojile su se s trupama koje je vodio Zhang Guotao, koji je stigao iz istočnog Sečuana s 50 tisuća vojnika. Trupe nisu bile dugo zajedno. Odluka je donesena da Džangove trupe krenu na jugoistok, gdje su trebale utemeljiti bazu u kojoj su komunističke trupe trebale prezimiti. Drugi dio trupa predvodio je Mao. Put te kolone ovako opisuje Jonathan Spence. Pod kraj kolovoza i početkom rujna, Maova iscrpljena kolona mučila se preko tmurnih močvara na granici provincija Qinghai i Gansu. Brišuća, kiša i tuča, močvare sa živim pjeskom, nestašica hrane i nemogućnost da se spava na vlažnoj zemlji osim stojeći, dovela je do tisuća smrti od bolesti i iscrpljenosti. Po danu teturali su naprijed, vođeni tankim užetima od trave koje su postavili istureni izviđači. Kada su napustili močvare, kada je kolona prolazila ispod zapadne okuke žute rijeke i kretala se kroz planine Liun Pan, maove snage naletjele su na otpor trupa iz Gansua i Shansija. Na koncu, 20. listopada u Vuči Dženu u sjevernom Šansiju, maove trupe susrele su se s komunističkim snagama iz sjevernog Šansija. Od oko 80 tisuća trupa koje su krenule iz Džangsija, s maom je bilo još 8 do 9 tisuća. U prosincu 1935. Mao će napisati da je Dugi marš manifest, propagandna sila. Dugi marš je objavio svijetu da je crvena armija armija heroja, dok su imperialisti i njihovi psi potrkala, Čanka i Šek i slični, impotentni. Na kraju tog marša dužeg od 9000 km Crvena armija i Kineska komunistička partija izgubili su skoro svu strukturu i uporišta koju su imali na jugu istoku Kine. Skoro devet desetina trupa i kadrova bilo je mrtvo ili odustalo od borbe. Ali Mao je bio u pravu. Partija i Crvena armija preživjeli su nevjerojatne napore, izbjegli uništenje, a taj im je pothvat donio slavu i poštovanje ne samo u Kini, već i u inozemstvu. Mao je za vrijeme drugog marša postao vodeća osoba partije i crvene armije i to će ostati do smrti. 14 godina nakon završetka tog dugog marša Mao će biti taj koji će proglasiti pobjedu u građanskom ratu, a Čanka moraće Šek morat će bježati. Do kraja života Mao će dugi marš, volju onih koji su marširali i njihovo odricanje smatrati uzorom prema kojemu se mora urediti nova država. I Mao će sebe smatrati pravim poznavateljem Kine od svih vođa kineske revolucije. On jedini nije otišao na školovanje u inozemstvo. Govori Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dela s dalekog istoka. Da, upravo ste, Mao je bio na putu za Francusku kada mu je javljeno da mu je majka obolila i onda je odlučio ostati i zapravo se posvetiti e, njoj do njezine smrti, dok su Deng i Chuan Lai otišli studirati, što nikad nisu napravili. Međutim, oni su došli sa iskustvima prije svega kontaktima sa zapadnim ljevičarima, ne uvijek komunistima, ali ljevičarima i sa onim što su vidjeli na zapadu. Poslije puno godina se je pričalo kako je Deng Xiaoping bio silno inspiriran, inspiriran francuskim kroasanima i da je zbog toga jedna od prvih eh, stranih investicija koje je pustio u Kinu nakon reformi koje su počete 1978. i 80. godina je bila francuska proizvodnja, sva francuska pekarnica zapravo. Anegdota, da li je vrijedna ili ne, nije bitno. Međutim, to jesu ljudi koji su sazrijevili kao snažne ličnosti uz malo, ali su bili ne samo mlađi od mala, nego su bili i e, ljudi koji su svačali jednako Deng Xiaoping kao i John Lai da je pozicija broj dva sigurnija nego ona prva. Sa Mao se u tom razdoblju rijetko ko sukobio. Imao je još jednog vrlo bitnog suradnika koji je također iznikao iz drugog marša, Judea, koji je veliki vojnik i koji je sa Maom također bio u jednoj vrsti dobrog e, suživota zbog toga što su njihove ideje se nisu bitno sukobljavale sa, sa Maovom, ali čak i tamo gdje jesu u tom razdoblju kada su oni bili pod velikim pritiskom i u opasnosti da li će sve to uopće preživjeti i doći do njihovog zacrtanog cilja, e, svačali da je Mao Tungova snaga prevelika. To ne znači da Mao nije usput maknuo mnoge koji su mu se ozbiljno suprostavljali, prije svega one koji su htjeli zapravo uvesti sovjetski bolševizam i koji su bili pod utjecajem sovjetske partije i koju, je sovjetska partija i odvela u Mosku na posebnu vrstu partijskog obrazovanja tamo. Mao je vrlo brzo pokazao da u sukobu sa svojim ideološkim protivnicima neće imati nikakve milosti i da će to tako izgledati neovisno o uvjetima u kojima se on i sam pokret i partija nalaze. Tako da su ti bolševici koji su se vratili i imali opet ideju povest komunističku partiju u jednom drugom smjeru, dakle daleko sličnijom i daleko bližem sovjetskoj organizaciji, oni su bili primjer e, što će se dogoditi s onima koji se suprotstave malo. Britanski ekonomski povjesničar Richard Henry Tony proučavao je kinesku poljoprivredu u 30. godinama 20. stoljeća i zaključio da je ona patila od dvije istodobne krize, ekološke, koju karakterizira istrpljenost tla, erozija, deforestacija, poplave i pritisak velikog stanovništva na sve manje resurse, te socijalno-ekonomske koje je uzrokovao sustav iznajmljivanja zemlje, nasilje lihvara, nepostojanje komunikacija te primitivna poljoprivredna tehnika. Te dvije krize stotine su su stanovnika Kine, u kojoj je onako siromaštvo bilo sve prisutno, dovele na rub. Taj rub ovako opisuje Jonathan Spence. Milijuni ljudi živjeli su na rubu preživljavanja, radeći kao nosači u vrijeme kada nije bilo radova na zemlji ili kao radnici na selu u onih nekoliko iscrpljujućih tjedana sijenja i žetve. U to su se vrijeme oni pridruživali masi sličnih sebi, dolazeći u četiri ujutro ili ranije, čekajući sa svojim alatom u tjeskobnim skupinama kako bi vidjeli hoće li toga dana biti posla. Malo od njih moglo si je priuštiti ženitbu i većina je neopaženo umrla nakon kratkih jadnih života. Neki od njih pobjegli su u tvornice ili postali ljudski konji, vukući rikše na dva kotača kroz prometom zagušene ulice kineskih gradova. Ti ljudi rikše stalno su bili iskorištavani od reketara i nakon radnog dana vraćali su se u tmurne nastambe, gdje su ležali zbijeni u redovima jedan pored drugog, na mjestima koja su upravo upražnjena od onih koji su sada krenuli na ulice vući rikše. Životne prilike za žene bile su jednako loše. One sretnije uspjele su pobići sa sela i zaposliti se u tvornicama. Tu su radile do iznemoglosti, ali to je bilo bolje od svijeta u kojemu su bile prisiljene na dogovorene brakove, težak rad na polju, podizanje brojne djece, od koje je malo koje je preživljavalo rane godine. Ono malo vremena koje su imali za sebe trošili su na ručni rad ili na uzgoj dudovog svilca. To je bio dodatni izvor prihoda. Glavni cilj takvog života bio je osigurati hranu za preživljavanje. Jonathan Spence piše. Jedan radnik na farmi u selu u Hebeju, sjeveroistočno od Tianjina, prisjetio se ove prehrane. U proljeće kaša za doručak, kuhano proso za ručak, kaša s povrćem za večeru. U ljeto razrijeđeno kuhano proso za doručak, kuhano proso i rezanci od graha ili sva nutka u juhi za ručak i kuhano proso i povrće za večeru jesen kaša za doručak, kuhano proso i rezanci od graha ili slanutka u juhi za ručak i razvijeđeno kuhano proso za večeru. Ti milijuni, stotine milijuna, bili su oni na koje je Mao računao da će provesti revoluciju. Mao je do duše znao da tim seljacima nije do ratovanja, da oni žele mir, hranu i zemlju. Ali Mao je znao da će oni biti ti koji će odabranima, crvenoj armiji parti partiji dati podršku. Oni su more koje će zaštititi partiju i njezinu armiju. Mao je to formulirao ovim riječima. Gerila je riba koja živi u moru naroda. Ta čelija ideologije iz koje je poslije sve nastajalo, primjer e, kako se ta partijska partijsko drugarstvo, kako se to i na kineskom e, naziva, može prenijeti i e, na šire stanovništvo, s tim da su imali organizirane e, akcije e, izlaska u žutu zemlju, kako se kinesko selo zove, traganja za ljudima koji su gladni, bolesni, kojima treba pomoći. Tu je naravno taj, taj empatični pokret kakav je bio, dobio se vrlo velike simpatije na kraju krajeva ne samo unutar Kine, nego i izvana. Prve ideje koje dobijemo, koje Europa dobija o tome kako izgleda Jenan, kako izgleda ta republika, slobodna republika, slobodni teritorij unutar e, još uvijek komentanške Kine je gotovo idealizirana. To je u tom trenutku još uvijek su svi e, jednaki sa jednim koji je na čelu ostalih jednakih, ali se već vrlo brzo svača da to neće tako ići. Mao ima svoju kućicu, Mao ima svoju, svoju tamu koju se zatvaraju, koja promišlja e, što će biti dalje. Mao na kraju krajeva već tada ima svoju Janqing glumicu koja dolazi u revolucionarnu bazu i sa kojom se on navodno ženi još i prije nego što se rastavio jer nije znao zapravo da li mu je žena živa ili ne. U svakom slučaju već tada se on pojavljuje kao veliki vođa, ali još uvijek sa tim idejama koje su e, vrlo narodnjačke i koje će poslije posebno u razdoblju velike kulturne revolucije dolaziti često do izražaja kao nešto kako e, se je društvo organiziralo kao društvo empatičnih ljudi, a ne samo u smislu e, države. Godine 1894. izbio je prvi kinesko-japanski rat. Povod je bio širenje japanskog utjecaja u Koreji. Rat je na kinesko zaprepaštenje završio pobjedom Japana. Sporazumom iz Shimonosekija Kina je morala priznati nezavisnost Koreje, koja je postala japansko područje utjecaja, i predati Tajvan i poluotok Liaodong u Manđuriji. Od tog rata Japan je postao jedna od sila koja je komadala Kinu. Japanu su saveznici nakon Prvog svjetskog rata predali njemačke posjede u Kini. Japan je širio utjecaj u sirovinski bogatoj Manđuriji, ali to nije bilo dosta. Godine 1931. skupina časnika kvantumske armije koja je čuvala poluotok Liaodong i južno-manđursku željeznicu iskoristila je incident u Mugdenu kako bi dovršila osvajanje Manđurije. U Mugdenu je pored željezničke pruge u vlasništvu južno-manđurske željeznice eksplodirala bomba koju su navodno podmetnuli Kinezi. I to je bio povod za japanski napad na kineski garnizon i arsenal u tom gradu. Japan je osvojio cijelu Manđuriju i tamo stvorio marionetsku državu državu Manđukuo. Sljedeći korak u osvajanju Kine Japan je poduzeo u srpnju 1937. nakon incidenta na mostu Marko Polo pored Pekinga. U ljeto kada je Japan krenuo u novi nalet u Kini, Mao je napravio prvi korak u stvaranju kulta ličnosti. Jonathan Spence u Maovoj biografiji piše. 22. lipnja 1937. prvi put u Maovom životu objavljen je njegov portret. Pojavio se u Oslobođenju, revolucionarnim novinama koje su objavljivane u Jananu. Mao je prikazan s punim licem, iza njega bile su naslikane trupe koje marširaju sa razvijenim zastavama. Mao lice bilo je obasjano zrakama sunca. Ispod portreta otisnuta je jedna od njegovih izreka, koja poziva na oslobođenje kineske nacije i društva jesen 1937. mladi Maovi podržavatelji počeli su za objavljivanje pripremati kompilaciju Maovih kratkih radova, praćenu pohvalnim esejom. Radovi ni jednog drugog kineskog komunističkog vođe nisu bili objavljeni na takav način. Mao i komunistička partija dobro će iskoristiti japansku navalu. Kuomintang je bio prisiljen zaustaviti nalet na komunističke baze i posvetiti se borbi protiv japanske vojske. Glavni udar japanske vojske bio je na sjeverno-kinesku ravnicu, područje oko Šangaja i uzduž rijeke Yangtze. Većina komunističkih baza bila je izvan tog bogatog i ključnog područja. Kada su se komunističke snage sukobile s japanskima, primijenile bi strategiju koju su primjenjivali protiv Kuomintanga. Kada je 1972. godine tadašnji japanski premijer Tanaka došao u posjet Mao, zapravo je to bio moment kada je Japan odlučio normalizirati odnose s Kinom i obrnuto, e, Mao mu je rekao mi smo ovdje u Junahaju, to je dakle dio zabranjenog grada gdje je Mao rezidencija bila, zahvaljujući vama i japanski premijer je bio vrlo iznenađen, nije razumio što mu on to govori. Onda mu je malo, malo pojasnio da nije bilo vas, mi nikada ne bismo bili u stanju pobjedi Kuomintang. Japan je bio ogromna sila, silno naoružena i vrlo brutalna, posebno brutalna tamo gdje mu se daje otpor. U tom naletu japanske sile Kuomintang već vrlo brzo počinje davati znake istrošenosti, e, zamora i naravno unutar sebe je razjedan e, korupcijom koja vlada u kineskom društvu e, pa i u Kuomintangu samom. Podršku Zapada dobija tek nakon Pearl Harbora, tek nakon što Čanka supruga odlazi u američki kongres i održava, održi svoj čuveni govor. Dakle, Kuomintang je na neki način sam protiv Japana u prvim godinama antijapanskog rata i te japanske agresije. I zbog toga i dolazi do te kratke, odnosno ponovne alijanse, ponovnog saveza sa komunistima, jer je Guomintagu potrebno sve, on mora mijenjati svoju prijestolnicu iz Nanjinga u Chunqing. Zapravo Guomintag na neki i Chiang kai na neki način se eh, vrlo brzo nalaze u situaciji izbjegavanja direktnog sudara s Japanom koji čini takve poteze kao što je nanjiški masakr koji daje do znanja da neće ni na čemu stati, dakle da neće nikoj otpor biti e, razlog da ne pokori Kinu, što na kraju doista i ne uspijeva do kraja. Međutim, iscrpljuje Kuomintang do točke kada 1945. godine, kada Japan konačno kapitulira, Kuomintang više nije ni stranka, ni vojska, a niti država koja je još uvijek pod njim, koja može dalje e, preuzeti sve nasljeđene probleme koje Japan e, tom devastacijom zemlje ostavlja nakon kapitulacije i povlačenja. Kada je 1927. godine Mao došao u Jingang i tamo organizirao prve borbene jedinice, upoznao se s lokalnom izrekom koja je glasila Nikad ne troši dobro željezo na čavle, ni dobre ljude na vojnike. U Jingangu, ali u dobrom dijelu Kine, vojnici su bili na lošem glasu. Kada je Mao dobio zadatak da od šarolike skupine sastavljene od odbjeglih vojnika Kuomintanga, naoružanih radnika i seljaka, skitnica i bivših bandita napravi revolucionarnu vojsku, on je odlučio da ona mora biti primjer. Vojska je u pravilu uzimala što je htjela, pljačkala, otimala, silovala, a časnici su vojnike držali u stezi često barbarskim metodama kažnjavanja. Mao je objavio da svatko tko ne želi biti u njegovoj vojsci, slobodan je otići. Nitko ih ne smije tući, svaka jedinica imat će svoj komitet u kojemu će se moći govoriti protiv zapovjednika. Civile se mora poštivati. Za ono što se uzme mora se dati pristojna cijena. Od seljaka ne smije se uzeti ni krumpir. Mao je imao i dobrog vojnog učitelja. To je bio Zhu De. O njemu ovako piše Philip Short. Rođen u siromašnoj sečuanskoj obitelji, on je položio za Siu Caija, prvi stupanj prema statusu mandarina. Umjesto mandarina on je postao lokalni ratnički vođa i ovisnik o Opiju. Godine 1922. nakon što se od ovisnosti izliječio u Šangaju, Zhu De ukrcao se na brod za Europu. Tamo je sreo Zhu Enlaja, koji ga je uveo u komunističku partiju. Četiri je godine studirao u Berlinu, onda se vratio u Kinu, gdje je započeo vojničku karijeru, ovoga puta kao komunist, u elitnoj kuomintanškoj četvrtoj armiji, ponosno nazvanoj Nepokolebljiva. Chu De otišao je iz komintančke vojske i s Maom počeo u Džingangu izgrađivati komunističku vojsku. Dvojac je tada počeo stvarati gerilsku strategiju koja će Crvenoj armiji, kasnije Narodno-oslobodilačkoj armiji, donijeti pobjedu u građanskom ratu. Tu su strategiju Mao i Chu saželi u pjesmicu koja je bila razumljiva i najneukijem vojniku. Philip Short piše. To je sažeto u pitku narodnu Rimu koja je prenosila suštinu buduće strategije Crvene armije. U svom konačnom obliku sačinjenom od Mao i Čua, ona je imala 16 znakova. Neprijatelj napreduje, mi se povlačimo. Neprijatelj se odmara, mi ga ometamo. Neprijatelj se umara, mi napadamo. Neprijatelj se povlači, mi ga uznemiravamo. U mjesecima koji su uslijedili još su dodana dva načela. Usredotočite crvenu armiju na borbu protiv neprijatelja i suprotstavite se podjeli snaga kako bi izbjegli da budete uništeni jedan po jedan – u širenju područja pod našom kontrolom usvojite politiku napredovanja u valovima i suprotstavite se politici brzog napredovanja. Pa čak i u današnjoj kineskoj nacionalnoj himni imate zapravo stihove koji kažu e, nemamo metke, krademo ih od neprijatelja, e, nemamo hranu, dobijamo ih od e, seljaka, prijatelja. Ma zapravo bio, ako ćemo to govoriti rječnikom današnjice jedan vrlo talentirani terorist. On je imao izvanredno dobar e, osjećaj gdje, kada napraviti akciju kao što je dizanje pruge u iznačenjanga japanske, kao što je podmetanje zasjede za japansku vojsku i to je e, takozvani neproporcionalni asimetrični rat na dijelu gdje on sa doista malim resursima, sa nikakvim naoružanjem i sa jedinim što ima to su ljudi, uspjeva napraviti takve akcije kojima uspjeva zapravo zavesti određenu kontrolu nad pojedinim teritorijima. Od tog trenutka njegova glavna vojnička ili vojna doktrina se svodi na dvije stvari. Prije svega to je kontinentalna vojna doktrina, on se morima uopće nije bavio, do njih zapravo nije ni došao, ni stigao. I drugo, doktrina masovnosti. Kina ima dovoljno ljudi koliko e, nijedna vojska ne može pobijediti. Ako se svi ti ljudi angažiraju, ne postoji ta sila koja ju može pregaziti. Zapravo njegova ideja da je čovjek najveće, najveća vrijednost e, društva se prenosi u vojsku i on od te doktrine nije do kraja svojega života odustao. Kada je počela japanska invazija na Kinu, komunistička partija imala oko 30.000 vojnika. Mao ih je organizirao u osmu putnu armiju. Ostatke trupa preostalih nakon uništenja Sovjeta u Jiangxiu Mao je organizirao u četvrtu novu armiju. Trupe su dobile nalog da surađuju sa snagama Kuomintanga, ali Mao ih je upozorio da ne ulaze u frontalne sukobe s japanskim snagama. Andrew Walder u knjizi Kina pod Maom piše. Mao je inzistirao na izbjegavanju vojnih sukoba i zapovjedio osmoj putnoj i četvrtoj novoj armiji da se rasprše u malene jedinice i krenu u novačenje, politički rad i stvaranje baza. Prema toj strategiji samo se ponekad trebalo sukobiti s japanskim snagama i ti su sukobi trebali biti maleni. Postavljat će se zasjede japanskim obhodnjama ili marionetskim kineskim sigurnosnim trupama. Napašće se radi prikupljanja ratnog materijala i oružja. Kolaboratori s Japancima bit će ubijani. Trgat će se željezničke pruge, postavljati mine na cestama, sjeći telegrafske stupove. Mao je samo jednom ponesen početnim uspjesima naložio svojim armijama da frontalno udare na japanske snage. Bilo je to 1940. kada je 109 pukovnija crvene armije u sjeverno-kineskoj ravnici napalo željezničke pruge, glavne ceste, rudnike ugljena i druge važne infrastrukturne objekte koje je kontrolirala japanska vojska. Rezultat toga bio je da je osma putna armija u borbama izgubila oko 22.000 vojnika, a japanska vojska imala između 3 do 4 tisuće poginulih. Japan je odmah u sjevernu Kinu poslao pojačanja koja su brutalno ugušila svaki otpor, razarajući sela koja su podržavala komuniste. Mao više nikada nije ponovio tu grešku. Vratio se gerilskom načinu ratovanja i čekao svoju priliku. Mao se već u tim godinama prije, pa čak i prije građanskog rata, osvijestio problema od kojih mora početi. A oni su doista bili baš bazični. Prije svega sladati nekoliko epidemija koje u tom trenutku vladaju i koje odnose veliki dio života i ne samo života, nego one sposobljavaju radnu snagu. Govorimo dakle o veoma ruralnom stanovništvu gdje je čak blizu 90% ljudi živi na selu i od sela. Govorimo o e, jednom e, konzervativnom društvu u kojem su žene isključene iz e, učešća u radu zbog toga što su im noge podvezane, stopala podvezana i treba ih zapravo osloboditi što Mao čini i zapravo već počinje raditi na tome prije nego što je uopće i pobjedio, svačajući koliko će to biti teško jer nisu čak ni najprosećeniji carevi uspjeli razvezati ženska stopala, što se s jedne strane može naravno gledati kao jedan izraz e, humanog odnosa prema ženama i potrebe da se ženi da njezino mjesto u društvu, ali je zapravo ključna stvar uključiti u kao radnu snagu u ono što će slijediti nakon 49. godine, a to je velika obnova. Tu je dakako i ono zašto uopće postoji taj Mao Tungov e, pokret, odnosno njegova koncepcija komunizma, a to je reforma zemlje. I što se sa svim tim seljacima koji nemaju ništa, koji nisu vlasnici apsolutno ničega, a kojih imamo u stotinama milijuna, preko 80% nepismenih i neobrazovanih. Dakle, treba razdijeliti zemlju. I to su sve zadaci pred kojima je Mao stajao prije nego što je stao na vrata nebeskog mira i proglasio osnivanje Narodne republike Kine, o kojima je on godinama promišljao i koje je već, kao što sam rekla, počeo djelomično rješavati, ali naravno ne u smislu pravljenja jedne politike svega toga. U veljači 1927. godine Mao je Centralnom komitetu predao izvještaj o seljačkoj revoluciji u Hunanu. U izvještaju Mao je naglasio nasilje kao ključno u provođenju revolucije. Nasilje je nužno ne samo zbog zbacivanja vladajućih i zemljoposjednika, već ono ima i oslobađajući utjecaj na potlačene seljake. U tom je tekstu Mao tvrdio da će vrlo brzo stotine milijuna seljaka u Kini ustati poput oluje, koju nijedna moć, ma kako jaka, neće moći suzbiti. Ta će seljačka sila rastrgati sve okove koje ih sputava i jurnuti putem slobode. Na kraju oni će sve imperialiste, ratničke vođe, korumpirane službenike, lokalne nasilnike i loše plemstvo otjerati u grob. Mao je još u tom dokumentu nadodao. Revolucija nije poput poziva na večeru, slikanja slike, vezenja. Ne može se rafinirati, biti lagodna i blaga, tako dobroćudna, uljudna, umjerena i podložna. Revolucija je ustanak, čin nasilja u kojemu jedna klasa zbacuje moć druge. Ako seljaci ne koriste iznimno veliku silu, oni ne mogu zbaciti duboko ukorijenjenu moć zemljoposjednika, koja traje već tisućama godina. Da budem grub, nužno je zavesti kratku vladavinu terora u svakom seljačkom području. U suprotnom, nikad nećemo moći suzbiti aktivnosti kontrarevolucionara na selu ili zbaciti vlast plemstva. Da se ispravi nepravda, nužno je prijeći granice pristojnosti. Nepravda se ne može pobijediti bez toga. Toda revolucija nije svečana večera, malo će pokazati još u vrijeme građanskog rata. Nakon pobjede u tom ratu, udar na vladajuću klasu i bogate, prije svega seljake zemljoposjednike, bit će neumoljiv i brutalan. 49. godina vrlo brzo nakon velike proslave gdje je narod klicao, tada još nije izgledao trg kao što je sada nebeskog mira, bio je daleko manji, ali svejedno mjesto gdje se moglo okupiti i klicati u slavu osnivanja nove države, počinje nešto što zapravo Kinu obilježava do danas, a to je reforma zemlje koja znači oduzimanje zemlje od zemlje posrednika i davanje podjela zemlje u ruke seljaka. Sve se to od prvoga trenutka događa vrlo krvavo. Feudalci, zemljeposjednici, čak i ako imaju ar zemlje ili e, nekoliko muak, što je jedinica kineska za površinu, budu ubijani i to pred svima i to od strane samih seljaka. I to je zapravo Mao Tse-tungov užasavajući, ali majestralni potez gdje je na neki način kao vječnoga taoca uzeo pod svoje savjest kineskog naroda. Sami kinezi su ponekad uz asistenciju kineske vojske, ali velikim dijelom sam narod je skinuo glave kako se sada prebrojava i preprocjenjuje do 8 milijuna čak tih zemljeposjednika. Dakle, u tim prvim mjesecima i godinama nakon osnivanja Narodne republike Kine narod ima krvave ruke i više se iz toga ne može izvući. Zemlja se dijeli seljacima, ali samo na uporabu. E, zemlja ostaje vlasništvu kineske partije ili da kažemo države, jer je u ovom slučaju to posve jedno. I bez obzira što se u prvi ustav piše da je kineska zemlja, pod zemljom mislim njive, obradiva površina, da su gospodari nad tom zemljom kineski seljaci, oni jesu to samo dok partija ne odluči da će to reorganizirati jer je ona veliki vlasnik. Veliki zemljoposjednik postaje zapravo komunistička partija. Kada je 1949. Kineska komunistička partija pobjedila u građanskom ratu, Kina je bila blizu Rasula. Neka područja bila su skoro 40 godina u stalnom ratu ili okupaciji. Na dobrom dijelu tog područja nije bilo nikakvih administrativnih struktura. Tu nije bio kraj. Jonathan Spence piše. Ekonomija je bila u neredu. Nije bilo jedinstvene i stabilne valute. Inflacija je bila izvan svake kontrole. Komunikacijske mreže u Rasulu s uništenim željezničkim prugama i lukama zakrčenim potopljenim brodovima. Milijuni ljudi bili su raseljeni zbog rata, komunističke armije napuhane od stotina tisuća nacionalističkih vojnika koji su primljeni u redove bez ikakve provjere. Škole i sve sveučilišta imali su zgrade koje su propadale, malo knjiga i neučinkovite nastavnike, čija je jedina kvalifikacija bila odanost Kuomintangu. Osnivaju se, opet velim, sa tim velikim zadacima rješavanja e, doista bolesti sa kojima Kina ulazi u novu eru. Osniva se javno zdravstvo, osniva se sve to sa nikakvim resursima. Te zbog toga bosanogi liječnici koji po selima liječe na sve mogućne načine, šamanističkim čak nekada ritualima, travama, tradicionalnom medicinom, kombinacijom jednoga i drugoga. Mao inzistira na tome da se brakovi razvedu zbog toga što su sklapani u vrijeme i carstva, a poslije i Kuomintanga je postojala poligamija i e, mnoge su žene, ne mnoge, nego gotovo sve, e, su udavane bez svoje volje. On je želio da se ta emancipacija provede vrlo e, radikalno, s jedne strane zato što je ideološki želio zapravo imati cijelo stanovništvo, pa i ženski rod na svoje strane, ali s druge strane da bi oslobodio žene i uveo ih u radnu snagu koja postaje doista ravnopravna. Žene počinju voziti traktore, žene počinju voziti kamione i nema puno razlike. Ta nekakva e, ravnopravnost u tom smislu doista se prilično brzo u Kini ostvaruje. Bao nikada ne ide na kontrolu rađanja. On je zapravo obrnuto, smatrajući da je svaki čovjek e, vrijednost zbog toga što su, on je to govorio, ima dvije ruke, a jedna usta, više će raditi nego što će potrošiti. Dakle, poticao je rađene poticao je velike obitelji. Međutim, već u tim prvim godinama komunističke Kine počinje se raslojavati taj partijski kadar koji je na položajima. I vrlo brzo se Govorimo dakle od 50. 51. Entuzijastični kineski intelektualci koji, među kojima se neki vraćaju sa vrlo uglednih sveučilišta, instituta, institucija iz svijeta ne bi bili pomogli izgradnji e, nove Kine u kojoj se rađa nova demokracija jer je malo nazivao svoj ideal svojega sustava zapravo novom demokracijom koja dakako neće biti ni nalik na ovu zapadnu, ali demokracija u smislu vladavine naroda i gradnje tog novog čovjeka koji je projekt koji je e, oduševljavao, opet ponavljam, ne samo Kineze, nego i mnoge e, zapadne, posebno europske intelektualce. Dakle, ti entuzijastični kinezi koji se uključuju u gradnju nove države vrlo brzo primjećuju kako su kantine za kadrove drugčije nego za one koji nisu kadrovi i kako se to nekakvo raslojavanje frakcijsko, ali i socijalno počinje događati prebrzo da bi moglo biti tolerirano. U travnju 1949. godine britanska kraljevska mornarica pokušala se fregatom Ametist probiti rijekom Yangtze do Nanjinga, kako bi britanskom veleposlanstvu dopremila opskrbu i evakuirala britanske civile. Topovi Narodno-slobodilačke vojske, raspoređeni na sjevernoj obali rijeke, otvorili su vatru na fregatu i prisilili ju da se nasuče. U okršaju je poginulo 17 britanskih mornara, 20 ih je ranjeno. Kraljevska mornarica poslala je brodove u pomoć Ametistu, ali oni su bili otjerani. Narodna slobodilačka vojska pokazala je da stranci više neće moći raditi što hoće u Kini. Nanjing, Čanka Šekova prijestolnica, zauzeta je od narodno-slobodilačke vojske u travnju 1949. Narodnu republiku Mao je proglasio u novoj prijestolnici Pekingu u listopadu te godine. Ali vrlo brzo će on i partija uvidjeti da postoje stvari koje se ne mogu kontrolirati. Tajvan i Koreja brzo će im to pokazati, govori Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dela s dalekog istoka. Maova je obsesija bila ostvariti tu teritorijalnu cjelovitost Kine i kada je Chiang kai pobjegao na Tajvan i kada je tamo osnovana, odnosno kada je tamo nastavljena Republika Kina koja je na neki način samo u minijaturi preseljena na otok, Mao je imao to kao plan koji se mora ispuniti, koji je nažalost ostao sada kao povijesni zavjet koji njegovi nasljednici moraju ostvariti e, kad tad i kada je pripremao napad na Tajvan, Kim Il-sung je pozvao u pomoć tvrdeći da je napadnut, što se poslije pokazalo da zapravo nije bilo točno, e, Mao je morao od toga odustati. U tu se on susreće Znamo svi da je i svog sina koji mu je bio najdraži i najbliži poslao u Korejski rat i on tamo i pogine. Dakle, Mao u svoje e, borbe ulazi sa svim što ima. E, međutim, tu se ono osješćuje ponovno i sa Sovjetskim savezom i sovjetskim ambicijama koje nikada nisu bile do kraja zadovoljene i ostvarene u sjeveroistočnoj Aziji i dakako susreće se sa silom kao što je e, prije svega američka, a onda i saveznika koji su se borili u Korejskom ratu. I to je već bio moment 53. godine kada je Korejski rat završen, gdje e, Mao svača da je jedini put koji ima samodovoljnost oslanjene na vlastite snage, kako je on to nazivao. Između ostaloga, povodom Korejskog rata Mao pita Staljina da li će podijeliti sa Kinom tehnologiju atomske bombe što Stalin bez ikakvog razmišljanja odbija. I malo svača da od cijelog tog savezništva u kojem je on na neki način dalje mlađi brat, mora izići i napraviti vlastitu i vojsku i gospodarstvo, ekonomiju koja se više ne može oslanjati ni I postavlja projekt dvije bombe i jedan satelit koji već tada počinje biti razvijen, hidrogenska atomska bomba i umjetni satelit koji je poslan 1970. godine u orbitu, e, bombe testirane 63. i 4. godine. Dakle, to već u trenutku kada je sa Sovjetskim savezom došlo do razlaza. Opet velim, daleko prije nego što je došlo do razlaza sa Sovjetskim savezom, malo svača da je njegov put vrlo specifičan. U ljeto 1958. u ljetovalištu Beidehaije, gdje se Mao sklanjao od pekinških vrućih ljeta, održan je sastanak politbirova Kineske komunističke partije. U tijeku je bio veliki skok naprijed, ambiciozni pothvat poduzet s ciljem dostizanja najrazvijenijih zemalja svijeta. Mao je u govoru pred politbirovom oslikao svijetlu budućnost. Zemlja više ne samo da neće biti gladna, već će proizvoditi višak hrane koji će se davati siromašnim narodima svijeta. Teški rad i disciplina dovešće do zdravih ljudi. Liječnici će se baviti samo istraživanjem. Fizički i umni rad spojit će se. Proizvodnja i obrazovanje također. Svi će imati istu odjeću i ona će biti poput hrane, besplatna. Vrlo brzo pokazat će se da je taj veliki skok naprijed katastrofa koja će dovesti do gladi. Ali Mao će i to preživjeti i vladaće kinom do svoje smrti. I dan danas njegov portret nalazi se na trgu nebeskog mira u Pekingu. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Jurica Novosel. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2021. godina.